Die Heere het met Sere Babel en Jesaja gepraat. Hij het die profeet Agraie gestuur om vir hulle boodskap te brengen. Dit was op die eerste dag van die zesde maand in die tweede jaar nadat Darius koning geword het. Sere Babel was de gouverneur van Juda en hij was de sien van Sealdeel. Jesaja was de hoepriester en hij was de sien van Joosadak. Die Heere wat oor alles regeer, sê, Hier die mense sê dit is nog niet die rechte tijd om die tempel van die Heere weer te bouwen. nie. Die Heere het vir Haggai gestuur om vir hulle een boodskap te brengen. die Heere het gesê, is dit recht dat jullie in jullie prachtige huise woon, die huise wat jullie met oud mooi gemaakt het. Kijk, my tempel staan niet meer nie, dit is net een hoop klippe. En nou sê die Heere wat oor alles regeer, denk oor alles wat met jullie gebeur het, jylle het baie koring gesaai maar jylle het min koring afgesnij. Jylle het geëet, maar jylle was nog honger. Jylle het gedrink, maar jylle was nog dors. Jylle het kleren aangetrek, maar jylle het nog koud gekry. Jylle het hard gewerkt voor ander mensen, maar jylle het niet geld nie. Die Heere wat oor alles regeer, sê, denk oor wat met jylle gebeur het en gaan al uit op die berg en bou my tempel. Dan zal ik blij wees daar en dan kan die mensen my daar eer. Dit het die Heere gesê, Die Heere sê, jylle het gehoop daar sal baie koring wees wat jylle kan afsny, maar jylle het min gekry. Toe jylle dit huis toegebring het, het ek dit laat verdwijn. Hoekom, die Heere wat oor alles regeer, sê, ek het dit gedoen omdat my tempel nie meer staan nie. Dit is net een hoop klippe, maar jylle allemaal werk hard net om jylle eie huise te bouwen. Daarom het die grond droog geword en dit het min koring gegeven. Ik het droogte gestuur oor die land en oor die bergen en oor die koring, die wijn en die olie. Ik het droogte gestuur oor alles wat in die grond groei, ook oor die mensen en oor die dieren, oor al die werk van die mensen. Sere Babel en die hoopriester Jesua en al die mensen wat nog gelewe het, het gehoor wat hulle God die Heere gesê het. Hulle het die boodskap gehoor wat die profeet Haggai vir hulle gebring het. Die volk het te bang geword vir die Heere, Hagai het de boodschap van die Jere vir die volk gebring en gesê, Ek is by julle, sê die Jere. Die Jere het hulle harte verander. Toe was Jere Babel, die gouverneur van Jeda, en Jesaja, die hoepriester, en allemaal wat nog gelewe het, die werk graag doen. Hulle het gekom en hulle het die tempel begin bou, die tempel van hulle God die Jere wat oor alles regeert. Dit was op die 24ste dag van die 6 maand in die tweede jaar nadat Darius koning geworden het.